İtibar, itibar, itibar haber. Nedense kimseler anlamaz eyvah O kadar saf olan dileğimizi Bir ümmi isen de ya Resulallah Ancak sen okursun yüreğimizi ah. Nedense kimseler anlamaz eyvah dileğimizi bir ümmi sende ya Resulallah ancak sen okursun yüreğimizi ne kanlar akıttık hem senin için bu kitabım hakkı için aziz Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Oh! Ne kanlar akıttık hem senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapan nazar doğrudan Rab sensin Can verir canan vermez Türkler ebedi Hadinul harameynimiz Ölsek de Rabzan'ı ruhumuz bekler ah! Yapamaz en oturulan adı sensin Teşekkürler ebedi kadimul harameynimiz Arsekte Ravzan'ı ruhumuz bekler Arsekte Ravzan'ı ruhumuz bekler Arsekte Ravzan'ı ruhumuz bekler 一七八，一七八，一七八，好的。